šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Božim 2010-2011. Kuna i bad Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Kul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje, ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع بيان الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماضي كالسيل كثير بالموت الغار عادم كالخيل بالليل تطلع الشرار ماضي كالسيل كثير بالموت الغار عادم كالخيل بالليل تطلع الشرار ألهي الأرض على الباب لهيبا وابقا الناصر ودائم صليبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إيبان خبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا خبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا أنهب على الباب لهيبا طريق الناصر ودائر مصيبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إيبا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشق في كفك اليوم سلاحا iza vrga šta se Možete misliti samo kako su ljudi puni nostalgije koji bi volili doći. Ovaj, jer zaista onaj koji je probao tužinu zna šta to znači. Evo vidim ja ovaj, kako se neka braća smiju, oni znaju šta to znači. Prije se često, petom i 1500 km ili dvije išlo da se posluša neko predavanje. Mi smo znači 19 sata tukli iz Göteborga do Beča jedva živu glavu iznesemo da stignemo neko druženje tamo, pa se onda borimo tri dana, znači da ne, ne zaspemo, pa onda treba nam osam dana sebi dođemo, a sve je to bilo kada je bilo pravi, znači ljubavi. Danas kažem, ima ljubavi, ali nije ona prava, a mi se borimo za pravu ljubav koja se postiže, kao što je malo prije kazao brat Ibrahim, istinskom, znači istinskim odnosom prema šahadetu. La ilaha illallah je jedan od šartova ovi muda ovih dana čuti. Od la ilaha illallah je upravo je ljubav. Ljubav u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada je na redu naš brat Muaz, naš daja poznati je, pogotovo poznat po javnoj davi, pa ehlem o imaš puni 10 do 15 minuta.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 Salavat, salam, najveć, najbolje počasti njegovom milniku, salallahu alaihi sallam, njegovoj porodici, ashabima i svim onima koji su ga slijedili. Molimo Allah da budemo dostojni nasljednici njihova. Šta da kažem? Kola se u glavi otkako je brat naš plemeniti i bila nagovijestio da ću i ja uzeti riječ. Molim Allah Đelšanovu da ovo bude jedan veliki pečat ljubavi u ime Allaha Braćo, ja vas zaista volim u ime Allaha. Molim Allaha da date javnu, javno odricanje novotarja. Javno da ih se odreknete i da javno odstupite od džamija dok se ne pokaju ili dok ne pomnu. Ovo je moja poruka meni pa vama. U nedjelju sam zaboravio, pošto još sam polovičnog imana, nisam se još oženio pa strepio, zaboravio sam, ljudi misle da, da glumim. Drago nego vi ste da imaju žene nedjelju u mešćedu Zemci. ja došao u mešćed kad djeca Semira, njegov Muhammed ili Omer ili Hamza kaže, gdje žene su ovdje. Ja sam bacim kesu i bježim i odu u džamiju da klanjam. Počeo sam džamiju da klanjam samo da ne bi donio šubu da sam došao nekom lošom namjerom. Zamislite, braće, kola mi jedno, pitanje Nikola u namazu. Zamislite sad neko dođe iz šala i kaže pojavio se Isa lisama Kako bi se mi ponašao? I dođe i kaže pojavio se Mehdi i ostavlja porodicu, vidi ovo da zove se. Insan koji je pouzdan, njegove konture lisa pokazuju pouzdanost. Takvi su stvarni ljudi. Zamislite da neko dođe i kaže došao Mehdi, došao Isa, pokupi sve što možeš, odazovi se. Onaj koji krene pješe u ime Allaha, nema onoga koji će ga zaustaviti. A zamisli pored da te zovne žena i kaže dijete na umor, odmah letiš, sve ostavljaš brže letiš nego kad Allah pozove hajalu džihad. Možda nekog od nas Allah iskuša da treba prvi put, prvu noć već sa djevicom, a dođe poziv, hajde, moraš ići gore na brdo, neprijateljska vojska. Allah te barek je u tala suri El Anbiya 114 kaže Jevme naturi semaa ke si džili lil kutubu kema بدأنا أول خلق halkin nuidu, وعدا alejna inna kunna fa'ilin. Da, da, kada smotramo nebesa, kao što smo smotrali iz papira za pisanje, onako kao što prvi puta stvorili iz ničega, ponovo ćemo stvoriti iz ničega. To je običanje naše, mi ćemo to zaista učiniti. Ovo je Resulullah sallallahu alaihi wasallam citirao nakon što je rekao da će ljudi doći od Allaha goli, bosi, neobrazani kao od majke rođene. Pa se začinila Aisha radijallahu anha, poličenje morala i stida. Allah će za muškarci i žene izmiješani bez odjeći. O Aisha, niko ni u koga neće gledati, takva će strahota biti. Niko ni u koga neće gledati. Da misle da se sad, brda počne dizati pa se mrditi. I da se nebo sad počne izvijezde i zvijezde gasiti padati. Naša smrt je prije toga, to je smak svijeta, naša smrt je prije toga. Smak svijeta je blizu. hisabuhum wa hum fi ghaflatin Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, oni bezbrižno mare ne mare za tim. Naša smrt je prije toga. Ne do Allah doživjeti smak svijeta. On je na najgorim stvorenjima. Ne Allah to doživjeti. Naša, smrt je prije toga. Kako se ponašamo prema ajetima kad slušamo ajete? Kakva su naša srca? Ne do Allah ni blizu ahlaka jevrijskog, kršćanskog, mušičkog, niti novotarskog. To su tvrda srca, tvrđa od njima je bitan dunjalog. Ono u srcu kola, to je najgori virus. U knjizi prezna se sudnjeg dana i blizina Mehdija čitam hadis da će tri godine prije dolaska Deđala čoravog prvu tu godinu od tri godine prije dolaska Deđala prvu godinu Allah zabraniti nebu jednu trećinu vode da izliva a zemlji jednu trećinu plodova. Drugu godinu će zabraniti dvije trećine vode da izliva, a zemlji dvije trećine plodova da izliva. I treću godinu će zabraniti svaku kap da izliva i zemlji svaki plod da iznjedri. Pa šta bi pitaju radi Allah Šta će biti hrana ljudima, to jest muslimanima? Biće hrana la ilaha illallah, subhanallah, Allahu ekber, zikr. Pa ne znaš, možda nas sutra Allah iskuša tom lađu. Ne znamo šta ćemo doživjeti do zori. Što se tiče iskušenja onoga koji je u zatvoru, koga je kjafir zatvorio, zbog toga što je Allah njegov, gospod, njegovo iskušenje, njemu je dug, dug, duga noć, njemu je daleko saba. Mi razmišljamo kad ćemo natrpati stomak za ovu večeru. Njemu je daleko sada. Kako je sad Ebu Hamzi? Porodica mu brojna. Žena mu bolesna. Išla u, na hemoterapije. Šta radi sa njim? A mnogi glasaju za njim. Još uvijek glasaju za njim. Mi trebamo da sebi prevaspitamo večeras jedno pitanje. Jesmo li prodali Allahu dušu? Jesmo li mi sa Allahom vršili trgovinu? Moj izlazak u davu u Zenici jest da idem na bojno polje. Moj izlazak na u Sarajevu. Sazim, bužim, idem na bojno polje. Nikad ne mogu zajedno da ima i kufr. I nek je svaki najmanji Allah kufra Najmanji dio kufra daleko od nas. Svaki, svaka osobina nifaka nek je daleko od nas. Allah uzvišeni, plemeniti, gospodar Arša uzvišenog, koji čuje dove koji su iz srca, da učini našu djecu boljom od nas, u boljem položaju, da ne moraju ići u i pizzerije, nego iz pouzdane sobi, u pouzdaniju sobu, iz pouzdanog mešćida u pouzdaniji mešćid. Ne mogu da ulazim u mihrabe i da ga čeka cedulja za tehvid, sedminu, četresnicu, godišnicu. Uči Kur'an, a svima svijest u kaburu. Uči Kur'an, šta je to? Neko je umro, ili je sedmina, ili je četresnica, ili je, ili je, ili je kola po glavi kad uči Kur'an u Puhovcu, u Ornautima i našim selima gdje su džamije. Zašto je poplavilo nedavno u Goraždu džamiju, novu, tursku, nova džamija? Na, vidim, prolazim prema mešćidu, na naspor strani dnevnog baza oko nove džamije voda. Treba čamcem plivati do džamije. Šta to govori? To je pametno velika pouka pametno pa velika pouka. A ona vraća što još pohode džamijama, vidiš da nas ne podnosi organski zato što su opsireni tom novotarijom. Koga slijede, ko su im imami, koji koji kradu namaza. Najrigorozniji ruknovi potpunjavanja su kod Ebu Hanife, Oni kradu od namaza. Ne mogu da proučim na podne i kindi na prva dva rekata ni fatihe a kod njega za makar tri ajeta po hanefijskom mezebu, ne mogu ni patije proučiti. Mi smo prekrdaši. Ovo je polako interno. Nakon ovih riječi, želim da se vratim na veličanje onoga koji zaslužuje veličanje. Mm. Allah te bareke o teala, gospodar koji se uzvišio na daršu, koji se uzvišio na daršom neograničen, ne spava, ne može ga obuhvatiti ništa, on obuhvata sve. Ima, svije, ima dvije ruke, obje su desne, molim ga subhanehu wa ta'ala da nad nama i našim džematom, našim mešćidima, našom porodicom obje ruke ratkrivi. Obje. Ako Allah jednu ruku naspida nad, nekim, možemo iko išta? Možemo iko išta? Ako ima vrijednost danas, da ima ljudi koji mogu gledat da su da su vrijedni koliko 50 slava pješe dišu. Pješe dišu, da učim od njega I molim Allaha da budemo u takvom društvu. Da budemo mi ta vrijednost. Da nam bude donjalko rukama. Da nas Allah pouči. Da baratamo bejtul malo, Na Allahovom put, Da nam ne bude u srcu. Srce je najosjetljiviji organ. Najjači, glavni, a i najosjetljiviji. Lako se prevrće. Poslanik sam sam kaže, srce se prevrće i okreće lakše, osjetljivije nego onaj lonac najvećem je vijenja. Allah okreće, prevrće noć i dan. I kad padne noć, prije zori ne može svjetlo dana doći. A ili umre u dan ili u noć, moraš Allahu na doći i sva djela donijeti, dobra i loša dobro i loše. A može garantovati da danas kad je davo išao, nije griješio? Nema ga. Bili bi meleki. Ono bi nas Allah pružili bi meleki ruke. Prije svega koliko ženskinja pogledaš u U autobusu najviše ženskinja. U tramvaju najviše ženskinja. U školi najviše ženskinja. Fitna na kvadrat. Da se o tome nastavi pričat, sve više strepe noge. Da nas Allah sačuva i zaštiti od fitne dunjaluka i fitne žena. Allah uzviši nas zaštiti od fitne dunjaluka i fitne žena. Allah uzviši nas nauči da budemo odgajatelji. Najbolji odgajatelj na zemlji. Nije nama cilj drv doktor i disertaciju napraviti da budemo u srcima ljudi. Ne do Allah te bareke wa ta'ala biti u srcima ljudi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio je: "Allahumma inni Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati dini wa qahri al-rijal." Allahumma brige i tuge, od nemoći i lijenosti, od i kukavičluka, od tereta duga i ovisnosti u ljudi. <clears throat> Ibn Qajim, rahimahullah, kaže, briga i tuga su par, jedno s drugim vidim. nemoći jedno su par. Škrtnuti kukačluk su par i teret duga i ovisnosti u ljudima je par. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu prenosi hadije da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve Allahumma inni es'aluka al-huda, wa tuqa wal afaf wal-ghina. Allahumma molim te za uputu, za bogobojaznost, za stid, i za neovisnost. Molimo Allah da nam ove dragulje podari. Svaki pone osob vodi od svega što je na njemu. Molio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kome su mnogi najveći klanovići. To je kod za sutrašnji bolji hod. Da nam niko ne može stati na put najveći taguc ne bježi s puta onima koji žele da uzdižu Allahovu riječ. Molimo Allaha Jelašanom uzvišenog plemenitog da budemo najbolji u svemu. Onakvi kakva nas On želi vidjeti, On nas gleda direktno u srce. Inna Allahe la janzuru ila ađesamikom, wala ila sularikom, kin janzuru ila kulubikum wa evalualikum Allahom Zaista Allah ne gleda u vaša tijela, likove, vaša odijela, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Molimo Allah da imamo najbogobojaznija srca. Molimo Allaha uzvišenog za najbogobojaznija srca. Molimo Allaha uzvišenog plemenitog za najbogobojaznija srca i najbolja djela s kojima će se Allah ponositi na aršu još na ovom svijetu. Amin. Bosanski susreti. Bihać Božim 2010-2011. Kulna i bada Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo.